Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Baungi etorriak entzule, gaur larun bata kantuzkantu emankizun honen atal berri bat izango dugu eta gaurkoan, azken aldian bezalaxe, badiska berri baten deskubritzeko tartea hartuko dugu. E, eh? kantuzkantu arituko gara eta gaurkoan ba, batzuek eh, taldea deskubritu eta beste batzuek badiska berriaren ezagutzeko aukera izango dute gaur. Beira taldeko lagunak gombidatu ditugu gurera eta gurtuko ditugu Mikel, Gari eta gurtzik kaixo egunon. Kaixo egunon. Papertxoa ba, aburrean hartu da ba, ezpada, izenekin <laughs> oso azken, <laughs> baina bi, azken aldean. E, iruak etorri zarete, naiz eta taldean gehiago ere bazareten. E, beira taldean zen bazarete orotara? Bost aldekideak. Bost eh, Igor Arrobarrena eta John Martin. Uh Abeslaria. Abeslaria. Ba, zuen e, inguruan mintzatuko gara hastapen batean eta hasteko ba, hause bigarren diska baitu zue, margotu berria izeneko bigarren lan aplazaratu baitu zue orain eh, bagabiga disketxarekin. Mhm. kontatuko iguzue, pikin bat e, nundik abiatu zen proiektua, ez baina ez baina biloker e, bertsoa eta musika nastu zabiatu utelako, ez zuen ibilbidea. Bai, hasiera batean, e, bueno, hasieran izan ziren Jon eh, Martin bertsolaria, bueno, abeslaria esan dugu dela, baina abeslariaz gain bertsolaria ere bada, eta bere laguna den Igor Arroa hasi ziren biek eh, elkarrekin e, bertsoaren inguruan, pues, abestiak egiten, eta bizkatik bertso musikatuak sortzen, esango nuke. Eta, bueno, lehenengo hasi ziren e, abestei bat egiten, gero beste bat, gero beste bat, eta gero konturatu ziren, pues, bueno, bazeuzkatela, abesti sorta bat bazeukatela ja, eta erabaki zuten e, grabaketa bat egitea mutrikuko ame Studioetan eta horrela atera zuten lehenengo diska. E, grabaketan zer gertatu zen, e, orduan ditzen zen, komposak eta aldetik, nahiko komposak eta simpleak zeuzkaten, eta egin zituen zen, igorrek pista bat baino gehiago grabatu zituen, e, bai gitarrarekin, eta basu ere berak e, grabatu zuen eta mm, pixkate ritmo aldetikan ere e, sartu zituen olako pista batzuk eta gero grabatu ondoren, e, bueno, grabatu zuten beraiek bere buruaren zate eukitzeko, lako, bueno, grabatuta eukitzeko, baina gauza aurrera joan zen, eta bueno, zuten presentatzea, aurkeztea publikaren aurrean, eta aurkitu ziren ba, arazo batekin ezin zutela ondo defendatu pista bat bineko gehiago grabatuak. Orduan erabaki zuten eh, guri deitzia bai gari gitarra jolea, urtzi batxu jolea eta ni bateria igorrena nahian ez da pues, e, defendatzeko eta zuzenean e, bere grabatutako abestiak defendatzeko. Eta horrela sortu zen, aurrez esan beharra dago, bai, bai geneukala elkarren arteko lagunta sumatua geneukala aurrez ere beste igorrekin batera talde batean jozen genuelako, obire izeneko jebi talde batean, orduan ja aurrez ere laguna ginen, eta bueno, eh, hortik e, hasi ginen ja lehenengo diska defendatzen. Eta zuzenekoarekin, e, pozik, e, gogo gehiago piztu izue proiektuarekin aurrea segitzeko? Bai. Zuzenekoa klabea izan da? Aurreko diskaren aurkeztu zenian, nik uste dut denak eraman genula sorpresa bat ez, ba, e, esan duen bezala gratu zuten era batea, eta oi, ba, zuzeneko, lehen, leheneko zuzeneko eta gero, eh, maitza ba, oso aberasgarri esan duzen bai jon eta Igorrentzat, eta gure oso guztua gehatu ginen. Eta bueno, ja, zuzenekoak ja, ba, hartu zuten beste, beste dimensio bat, Eta hor erabaki zen, ba, talde bezala ja bigarren lan hau prestatzen hastea eta mhm. Ba, iruditzen bazaizu herrimon sartuko gara eta mm -hmm. diskako kantu baitzu aukeratzea eskatu dizuet, eh hasteko diska honen aurrera pensingela izan den pieza entzungo dugu, e, nire buruari aurkezpentso bat egingo diguzue. Bueno, nire buruari gazenen <clears throat> definitzen duena da e, gure ikuspuntu psikologikoa dago bidai bat da azkenean pertsonak bere buruarekin daukan eztabaida bat eta hortan daukan e, elkarrizketa, eh bideoklip dago edo bideoklip batean dago oinarrituta Shakki eh, Olaizola kontrasionista lagundu zigun bera grabatzen eta single egia single zuzena alaia eta garbi iruditu zaigu horregatik aurkeztuen dugu hemen. Kantuz, kantu saioan segitzen dugu, gaur beira taldearen bigarren lana ezagutzen ari gara, e, gogoan hartu gaur hirugon bidatu ditugula gurean, Mikel Gari eta Urtzi, eta e, zuen astapenaz mintzatu gara, e, noraino iritsi zareten ere bai, bertso musikatu horien bueltan ari zaretela lanean, baina bertso musikatuak diogunean ere, zehaztu barko genuke, askotan bertso musikatuak esaten ditugunean, e, bertso doinuekin egindako musika e, hori eta zari garela, baina zuen kasuan ez dala, e, ka, entzun dugun kantua bezala, zuek sortzen baitu zuen melodia berri bat, bertso baten e, pean. Hori, da, azkenean margotu berriak eskaintzen du lehengo ezaugarri nagusien hau da, ezta? E, medio desberdinetan adirazi dugun bezala e, bertso kantatuak edo bertso musikatuak e, struktura oso sinplea dira, azkenean eguneko e, haundi, haundien ematen zaio, garrantzia ematen zaio letrari, eta musikak lagundu edo nolabait e, eramaten du, ez? Atzetik badara ma. Guk aldiz eh, oinarri handia dugu letrarengan, baino besteen beste ere musikarengan ere bai. E, konformatzen hiru akorde jarri eta jazta. Bueno, asmatu diogu honi melodia bat eta kitxo. Azkenean lau musikari gara idazle bertso lari eta kantari batekin, baino oso ezakit ondo dagoen esan da, baino oso musikaria gara ez, e, gauzak asko berobiltzea gustatzen zaigu orduan, E, bertso musikatu hauek beste dimentsio bat hartzen dute. Bai, benetako, edo ez dakit benetako danitz e, ez, ez, zehatza, baino e, bertso musikatu eta kantaen arteko borobilketa bat izango litzake. Kanta mm. bakoitzak ordu asko jaso ditu borobiltzen, e, bai punteotan, gitarraz benetan, bajuen gora beretan, perkusioan, bai, ez gara konformatzen bi gauza egin, eta bueno, jazta bukatu du kantau, borobilduta dago, eta kito. Ez kanta asko, diskoak Mm, denbora asko eraman digu. Ariketa zaila da. Ariketa zaila da. <laughs> Hoi baino zailagoa diot. Bueno, hori askotan inspirazioaren arabe, arabera izate da. E, izaten dira egun batzuk igual etortzen dela igor ideia batekin eta jartzen gara estudioen eta egun batean ateratzen dela beste guztia beste batzutan, persistatzen asko zailago ez diogu zentzua ondo harrapatu abestiari, orduan esaten dugu, bueno, beste, eh, utziko dugu beste baterako, zerratik azkenen gelitu beha ezin aurrera egin, eta bueno, askotan hobeto da, utzi, eta beste gu batean jarrituko dugu. Garik esan duen bezala, askotan eh, gu oso exigentia gara abestiarekin, eta ez bagera gustora geratzen eh, utzi egiten dugu, utzi dugu beste gu baterako, eta beste abesti berri batekin ez gara. Mhm letrarekin nela pasatzen da, esan egit, e, jonek e, letra bat osatu eta horren zentzua, zera, plazaratu nahi dugunen edo, melodiak ere, eta nola osatzen dugun memoliaren inguruko musikalizazio guzti horrek ere denbora eskoera ematen du. Ja ez da bakarrik, e, hau esango dugu, forma honetara joaz, baizik, eta forma horrek ere lotura eduki behar du, kantaren eta horrekin, gora bera guztiekin, anima, animoekin eta sentimentuekin ari ezen guztiekin. Eta ariketa guztien osatzeko, e, taldean egiten duzu lan, sorkuntza hori taldekoa da, ala batek eh, ari batetik tiraka, besteek ekartzen dute eta osatzen Normalian formula, normalian formula da, eh, jonek bertso sorta bat egiten du, igorri pasatzen jo, eta igorrek e, lehenengo melodia edo akorde batzuk izka, eta gero lokalian lokalian dugu, jotzen du, eta bueno, ja denen artean ba, lantzen dira mhm. bai. Garik ere bat, pare bat edo ekarri izan ditu, minio bai, normalian idea batekin ja lokalea joan eta kantaga kanta dena da ba, taldea den taldean. Bai, taldeko konposatzailea esango nuke eh, kanta bat ezik Igor dela. Igorrek ikartzen du idea guztia, melodiak, akorde basikoak dena Igor dako konposatzailea eta ideiaak dauzkana, gero bestiak egiten dioguna ba, abestiari abestieri forma bat eman, moldaketa batzuk egin eta hori, baina bai izango nuke dela konposatzailea Igor dugu, letra egilea jon dugun bezala. Mm Ba, entzungo dugu beste pizza bat, e, aritzaren memoria, e, izeneko kantua jarri nahi izan duzu zergatik? Bueno, hau e, <clears throat> letra aldetik oso abesti unkigarria da, eta lortu genion e, melodia bat, e, musika bat egitea, berekin bat zetorrena. Esan beharra daukagu, e, melodia originala, Mikel Urdangarinena daukagula, nahi zabesti entzunezkero e, beste historia baden ez doka zerrikusidik, Eta, bueno, e, gauza da, <clears throat> parte hartzen dugu normalian e, eh, bertxomo da izeneko lehiaketa batean, e, izenak ondo bezala, da bertsoa eta movie edo edo bideoa uztartzen dituen e, bideo bat, e, baten txapelketa bat, ez da? Eta horrelako lehiaketa batean parte hartu genuen, gero aurkeztuko dugu beste abesti batekin, baina lehiaketa hortan ezagutu genuen e, bertsolari pare bat, nire Ibarzabal eta malen... E, un mm, sentitu baina ez gogoratzen Amenabar. Eh, oiek aurkezu zuten bideo bat ikusi genuen eta melodiekin e, eta geratu ginen eta berari berei galdetu genien ea nondikan era berei sortu zuten melodia edo numaitetik atera zuten eta berei esan ziguten e, azalan Mikel Urdangarinena. Mm -hmm. Orduan esan genuen, jo, melodia honekin e, bai egin berdugu zerbait eta eta lortu genuen letrarekin bat zetorren abesti bat egitea. Eta letra ere oso unki da, zer gaitik, eh, letra berake esaten digu pixka bat hau hartzunen eh, aritzulegi mendian, han badago gudarien basoa, aritzulegiko basoa deitzen zaiona, han dauzkate aritza batzuk landatuta, gudarien e, omenez dauzkate aritzak landatuta zeuzkaten barkatu, zer ondoren e, gertatu ziren, bueno, guardia zibila joan zen, eta bueno, e, ze baten mandatu baten ondorez, ondorioz, egin zituna zen guardia zibilak zea guztiak, aritza guztiak e, eh, sustraiotik kendu intzitun eta eta lagun batzuk oso gertutik antokatzen zizkigun lagun batzuk e, detenitu ere bai, atxilotu intzituzen, nahiz eta gaur egun e, aske dauden, orain dela gutxi, baino, baina bai gertutik antokatu zitzaigula asuntu hori dena, eta abestia komposatu genukan momentuan e, ingenion e, intzion jonek letra hori, eta eta gehi esan gelditu oso gauza bat, unkigarria e, oi bertan, e, eh, oi ondia izan du, eta asko gustatu zaie, eh? eta guri ere eh, estudioan bertan asko onkiten zegoen, e, malko bat den ateratzen zegoen entzute genuen. esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naiz egadetan ustekabeko tiroketetan eraitxiak eroriak Minak ez aldu mine materik hori egiten dio kalteri Aritzaren memoria Mendira eraman zaitu Negar zuriak gaurkoan ez du kantatu Behar txoriak Arbaska berri bati begira Lur biluzira erori dira Zure negar malko bia Naizainak lurretik erauzirik Jarraituko du beti bizirik Aritzaren memoria Guaritzaren eh, memoria, e, beira talderen bigarren diskako laugarren pieza hain zuzen, eta justuki tematika aldetik, e, eh, bagai ezberdinak landu nahi izan dituzue, barrura begirako kantuak badira, e, kritikatzen dituzen kantu horiek ere, e, nola hautatu dituzue bertsoak, nola izan dautak eta? Bueno, eh, azkenean bertxoek gutxi gora bera gure inguruan pasatzen da kontatzen dute, eh, ba, antzean, Sardaia kalabazan izan ezik, bizan, eh? baina bueno, sardaian ere kritika, kritika kantara kritiko bezala hartu daiteke, ikuspuntu suabe gago bateatik. Baina gehienak dira, e, jonek eh, bizizan dakoak, jonek imaginatutakoak edo berari buratutako ideiaz berdinatik ateratakoak. Beste batzuzuk esan bezala, Ez dakit, eh, Mario, <clears throat> eh, de memoria Mikel esplikatu du, e, eh, zortzireun abestia izan zen, ba, e, eh, zumbilako zumbite elkarteak gonbidatu, bat egin zigun, ba, zera, munduko emakumen lehen marat, mendi maratu jan egin gozela eta, ea guk eh, abestia egin goen ukelan, egin goen da, bueno, dudari gabe, bai esan genuen, abesti oso animatua da, mm. bai izan daiteketa, eh, diskako animatuenetako bat, e, nire buruarekin batera, baino beste kutsu duena, bai, mhm. beste kutsu badaukana. Orduan gutxi gora bera dira, garbi dagoena da, bertso mundutik etorreta letrek arau minimo batzu bete behar dituztela. Herri maldetik, e, eh, silabako buru aldetik, eta guzti horretan, auzola sai izeneko e, rap hip hop estiloko abestiak, e, betetzen ditu badibidez, bere jonen leburua izan zen, esaldi guztiak aia herrimarekin bukatzea. Mm auzo bat deskribatuz, Eta, bueno, gutxi gora bera oso eh, zabala da, eh? Mm, e, eh, menezkeintzen den tematika, eta baina gutxi gora bera denak ikutzen gaitu, mm. bai? Amar eh, pieza horotara bildu dituzue, eh, aipatu dugu astapen batean, margotu berria daitzen dela diska berria, eh, zergatik, horra, agertzen da azalean ere zuek xuriz, eh, ba, hainbat kolorez margotua, eh, badu esan nahi berezirik eh, tituluak diskaari diskari buruz mintzatzen da? Eh, margotu berria dira, bueno, alde batetik izan posi berdu, ba, eh, bikotetik boskoterako pausu hoi ez, horregatik ateatzen geha bostak eh, azalian. <clears throat> Eta gero ere bai, ba, ba lehen diska, oza, margotu berriak eskaintzen du lako, lehen zen baina e, berritua. Mhm. Orduan, pixat bantza margotu berria izenburu Eta gero portadak du zer ikusi jare bai, ba, e, jonek e, eh, behatzi bete, urte bete intzun bizitzen zea, indian. Eta, bueno, okurritu zion idea bat oso ona aniten dute e, Holy Fest izeneko, zera bat, e, kolorezko hauts bat ba, dira, bai, jolastu eta, bueno, zik, bat abestia izikindu eta, eta, bueno, idea hortik anatazen eta... Ba, emaitza pixka bat mm, horrek usten duzu nada, ez? Dena txuritxuz jantzita eta irinarekin jolastuz ba sortzen dira kuadroak. Eh, margotu berriak ekartzen duna baita dakarrena da. Ba, bueno, berria den zerbait, margotu berria den zerbait, e, ilusio sartzen den zerbait da. Fresko dago, baino eskutari iristeko pazientzia uki behar Guka pazientzia, e, pazientzia undia eduki dugu disko hau eskuetara iristeko, eh? duela urte betetik hasitako lana da, mhm. eta, bueno, gogo zartu dugu, eta guain, jarrenka dartuta martxan goaz. Begarren etapa batera. Bai. Bai. ba, entzongo dugu amargarren kantua? Zortzion dukado. Zortzion Hori Hemen, bai esan nahiko nuke, eh? nagola zeakin, e, bideo ikusi nahi duenak, zortzion dukadoko bideo ikusi nahi duenak, e, egin zen hau zumbite, bueno, zumbilean eh, emakumeen mendimaratoian e, garik esan duen bezala haik eskatu ziguten egiteko abesti bat, eta e, azkenen azkenean bideo bat egin behar izan genuen, Eta egin genuen Pierriz eta Porrotxekin, orduan bat ematik ikusi nahi baldin badu YouTubeko bideoan, Pierriz eta Porrotxekin dako grabatu eta oso, oso bideo polita da. kantuz kantu emankizuna segitzen dugu hemen Euskal Irratietan, beira taldearen bigarren eh, lanaren arira ba, mintzatzen eh, segituko dugu, eta letrez mintzatu gara, eh, kantuaren konposak etez ere bai, e, erritmo aldetik ere osoan hitza da ikusten dugunez, orain arte entzundakoaren arabera, e, erritmo ezberdinekin, jolastu zarete, kantu bakoitzari bere, ez, unibertsua eskeniaz, nola izan da hori, oso... Anitza da alde hortarik diska osoa, entzun dugunarekin? E... Bai, bueno, nik uste dut badukala erlazio zuzena entzuten dugun musika anistasunarekin, ez? Piska batean eh, musika ezberdin asko entzuten dugu, eta piska batean eh, guk bai jorratu nire genuen, <clears throat> beste egun batean esan nuen bezala, igual e, disko bat entzuterakoan, talde bat beti identifikatzen dugu estilo batekin, Eta guk ez dugu izan, guk ez dugu izan estilo bateko talde bat, guk izan dugu bertso musikatuen talde bat, orduan eh, guri lotzen gaituena ez da estiloa, guri lotzen gaituena bertsoa da. Orduan bertso batek eskatzen badin badu musika estilo bat, pues, guk musika estilo hori egiten dugu. Orduan, pues, peskate, guk komposatzailea beti igorri izan da hori egia, orduan igorrek ikasten du ideia, baina guk bai esartzen dugu igual kutsu bat, eh, gure, gure gustu musikalen kutsu bat, batzutan e, kutsu latinoa sartu dizaiok hip-hop kutsua, hemen ikusten dugu bezala, ba, martxa, oso martxa, martxo zu dena egin ditzazkegu, edo oso bo, musika lasaia arparekin e, egiten dien musika lasaiak ere bai. Orduan, eh, nik uste dut hori bai daukala relazio zuzena entzuten dugu musika barietatearekin. Mhm. Eta horrekarik eta zailtzen du, diote, <clears throat> ohituak zaretenean agian e, ba, ritmo batera, hainbeste ritmorekin jolasteak... Eh, nola eragiten dizue zuei e, eh, musikari? ez da oso erraxa, sea, bat ez guk lehen hasieran eh, aipatu den bezala, eh, Igor eta guiruak eh, talde jebi batetik gatoz. Beti dani jorratu izan du rock edo jebi mundutik heldu eta karo. Bain, bai Mikelek esan duna ez, e, ba, e, abesti batek edo letra batek eskatzen dugu erritmo, erritmo bat, jakin bat ez, eta azten gau lantzen eta igual ez gado ditu, baina bueno, aldi berian oso aberatxa da eta emaitza gaina oso, oso ona. Mania ba, badaka gure, mm, bi edo hiru kantak mm, erritmo antzeko hartzen duten momentuan ja puskatzen hasteko. Bai, kantetan eta e, kortiak egoten dira edo horregatik da disko bat baita oso desberdina. Zeren, e, menizatakit, bi oiru kantaia hildo berean ba, hartzen dutenean, ba, Mikel Tani batez ere gehala ritmo o, puskatzaliak esango duenak ez, nahiko maniatikoa gara eta segitu baina esan dugu. Hau indegu batean, bai, ez dugu ingo. Bai? Eta, bueno, horri biltzen da pixkat urtzi guri gu zuzendu nahian baita, pixka vigilatzen, ez? Orduan, denon artean, e, talde nahiko heterogeneaak sortzen da eta eta egia esan erraz lan egiten dugu. Mhm. Bai, bai lehen esan dudan bezala oituta gaude urte anitze egin dugu lan eh, beste talde batean orduan oso ondo ezagutzen gara musikalki eta pertsonalki ere bai oso ondo ezagutzen gara. Ez dira joratu ditugun estiluak, baina bai, ondo oso ondo ezagutzen gara eta Zuen arteko komplizitatea beharrezkoa da. Mm, bai. Po, azkenean familia bada. Zuen bai. pasatzen ditugu... Uff, da, pues lanen bezala ez, lanen askotan pasatzen dugu gure bikote edo etxekidekin baino gehiago, hemen ere pasatzen dira ordu pilarkarrekin, batez ere estudioan dira ordu oso luzeak, orduan bakoitzak ba, elkarra zautu behar dugu, badak zein mania ditun batak edo besteak, badak zein dan eh, zailago eramaten zein dan errexago, eta bueno, hortan, e, e, nik eh, urtzi izaten dela pixkalda saiena, ni behintzat beak vigilatzen hau, <laughs> ni naiz oso, oi, oso impulsiboa, eta ba, nik urtzi kasko laguntzen dizen zuertan, e, ere diak aportatzen ditu bestera batean, bos gea oso oso ezberdinak, nik uste dut, oso ezberdinak. Eta ikasi degunak elkarrekin bizitzen, baina ikasi behar da, eh? Mm. Ikasi behar da ez datorretxetik. etxetik. <laughs> Horrela, teatzen da usta ederra, bai, askotan? Hori, bai, hori, bai, hori. Aniztasun horrekin. Ba, entzungo dugu ondoko <clears throat> pieza, oraingo ontan eh, aurretik aipatu diguztu, ez da? E, badela kantu bat, esango ba? Sardadilla kalabazan. Mm -hmm. I, harturiko Bai, lehen kritika esparru hortan aipatu dugun hori, azkenean, bueno, eh, kontatzen ditu, gutxikitatik jaso ditugun ipuñak, txanogorritxuna izan dike, e, eh, ederra eta piztia, errapuntzelen eh, gora berak, e, zera eta bere bizitza, baino eguneratu egin ditugu, bai, e, metaforak aldatu eta ikuspuntua ere aldatu da. Esan beharra dago baita ere, eh, honekin batera bideoklip bat atera genuela izen berekoa, eh, gure zera, YouTubeko kanalean edo beira.eu zen aurkitu daitekena, sari, sariak irabazte ditugu zea honekin, mm oso bideoklip eh, atsegina esan behar noen, guri atsegina egiten zaigu, zerbait balin bada da, inorri indiferente uzten ez duena, denak iritzi bat, eh, denak, den mundu guztiari ateratzen dugu iritzi bat, batzuentzako gorra da, bestentzako, zuzen egia, beste ekez dute igual mm, hain gubeza, hain garbi ikusten, bai orduan, kritika da, mm, esparru askotatik ikusita. Bai. Eh, gaur egun ze bizitza dukiko luken, eh, rapuntzeli ze gertatzen zaion kimioterapiarekin, eh, edurne zuri nola erotzen zaigun bere argaltasun hori mantentzeko, eta tartean beste batzuk. Eh, txikitak, bai. Txikitako ipuioiek ba, dena dakatea maiera politia, eta Bai, esan duen bezala, ba, eguneratu dia eta bueno, eguneroko bizitza ere beti ez da politxea eta mhm. letra oso txukuna, oso txukuna dia. Zan bai. dago, guk kritikatu dugula alderdi ondatik, norbaitek e, lortzen badu ipuña huetako betiko bukaera bizitzan eukitzea, zoragarri izango da. iskinak beldurra ematen zizun asetzen ditu gizonezkoen horren beste eskakizun maitasun bete antzerkietan Antzerkin antzerki bete maitasun Otso kutxuna, otso lastana Zeina oa hundia duzun Zeina oa hundia duzun Peter Panonen obsesioa Sekula betiko hoten Lengoaren ezberdina da bere bizarta bibote maiz aur galduen bila ibiltzen da ta izan du nahiko zorte jakingo balitz Peter Pan jada giltzapetu galegoke aurren batzuk aurrizatean goizegi utzi diote goizegi utzi diote Bellaren begi marroiak dira Esperantzaren bi izpin Nerudan poema romantikoak Guztiak buruz Maitea gorri batekin Tapatu ziren bihizki Senarrak puta deitzen dio maiz Ta kolpatzen du bortizki Noiz bihurtu zen piztia printze Ta printzea berriz pizti Ta printzea beti egiten du hotza Inoiz ur jauzi hori hori bat Izan zen bere mototxa Takimioaren ondorioek Ematen dio telotxa Kampoko sorgin baten beldurrez pasa zuen ikuin motza Oartu gabe bere barruan Zera mala eri hotza mala Amfetamina barbituriko Endorfinaren antzezpen Loti ederrak jadanik ez du Ipu inetan sinesten Ta saiatu da etxean zeuzkan Pilula denak irensten Loti ederrak oman sartu da Naiz ja ederra ezten den orain amets ez egitearekin Besterik ez du amesten Besterik ez du amesten Telebistako ere argal Aldizkariko diskurtso edurnezuriko kontazaren Ertzean da begi lauso Argaldu nahiak bere aragitan Guztia bihurtu dutxo Ispiluetan ainezaguna Ertzaion pertsona duso Ba, bukara hartzen nuke kantua, penarekin moztu, baina ala izan berdu azken bi kantuak entzuteko e, eh, aprobetsatu nahiko genituzkerako azken minutuak eh, esan duzu honen eh, pean ere bideoklipat egin duzuela azkenan ze hiru bideoklip ikus daitezke diska hontako hiru kanturekin e... bai bueno terraza koloreak e, abestiak badu bideoklipa sardaiak labazanek bai Bai, esan dugu, lehen esan dudan bezala, badaukagu alako ofizio bat e, bertso mobilak parte hartzeko Eh, esan beharra dago, sarda diak alabazanekin, berxo mobiliako publikoaren txapelkit dira genula, eta, bueno, horreke azken ere egiten dugu, pues, eh, bideoklipat gehiago ukitzera, mhm. eta horregatik eh, hori arrazoietako bat hori Hori da. Justo saltza askotan ari zaetela, eh? <laughs> Zaten da bai. bai. Ba, alare saltxero nagusia faltazte dugu, eh? Jon izaten da hemen. Saltza guztietan. Aste azkenero saietzen dugu eta aste azkenero. Aizu bururatu zait eta juntatu nahi honetan eta horrelako ideiak baditut azkenean. Ah. Lortzen dugu iriste azkenea bai. guztitara. Eh? Eta beretzako aldaketa handia izan da? Eh, bertxotan aritzea eta gero kantuan aritzea oso ezberdina bada beretzako ere bai. lanketa berezi bat eskatu dio horrek? Ba, nik uste bai, aldaketa izan da behantzako eta gugotzat. E, ka, beha bertxolaria izan da ba, umetatik. Eta ba, batian, bai, abeste nahiko fina da, minio taldean hasi ginean nian ba, denbora gutxian asko ikasi du. Eta gu aldiz, da, ba, estilo bakar bat jorratzetik, bai, ba, estilo bat minio gehiago jorratzen dugu, eta mm. Denontzako izan da. Denontzako izan eta bata bestean gatik ikasi dugu asko. Guretzat asko ere bai, e, gu lehen zendu bezala, be, lehen taldean jotzen genuenean izan gera desastre gutxak e, eh, letra aldetik. Eh, ez diogu inoiz bat ere garrantzirik eman letra di e, zuzenekoetan improvisatzeraino puntuetaraino. Mm -hmm. Ordune bai ikasi dugu asko e, garrantzia ematen letra kantagoteko letra bat Nola itzen zen zuen taldea? Obira. Obira. Bai. Oaindik segitzen duz... Eh? Ez, ez, utzi benen. Ez, ez, bai. Oaindik egiten duguna, noizian benka trampa, egiten du, eh? jonek lehenago jun behar duen edo, alde egiten duenean, jarri, gotzen ditugu joen volumenak eta benga, egurra, azkenean, <laughs> baina hori, ez da dira, jon entzunze sekretua da, eh? <laughs> Gaizki, gabiltzen duan, nimen bai. <laughs> ba, ba aprobetsatuko ditugu azken minutuak esan bezala, eh? kantuak entzuteko bi entzunaiko genituzkerako, bata, eh, bost sexumen izeneko pizza. Bai, bost sexumen oso kantapolita da egia san, e, simplea da, eraberean, eta zuzena, hitz egiten du, e, zera, zentzumen bakoitzak e, sexuarekin daukan e, lotura. Deskribitzen da, e, une sexual batzuk deskribitzen dira, beti ere jonek daukan ikuspuntu artistiko batetatik, zen nik uste dut jonek ikusten duena, ikusten duenetik, irazten duena, dagoen distantzia izugarria dela. Mhm nik irakurri ditut gauza asko bizitza ondena, baina jonek lehen esan dezuten bezala zerbait ikasi balin badugu izan da letrak apreziatzen. Eta jonek bezaguarri bat balin badauka da mundua letrekin beste erabatetik ikusteko aukera dauka eta eskaintzen dugu. Ordu margotu berria diskak e, dakarrena da izugarrizko letra polita dira. Orduan entzuteaz gain irakurtzera animatzen dugu jende guztia. Eta behin berri zentzuteko kantu ere badira. Bai. Guztiz barneratzeko... Ba, abesti kantu aldetik eh, nik uste dute eh, barneratzeko ez dela zail izango, nik uste dut, eh, lehenengo, tike, lehenengo entzumenez ja abesti asko barneratuko dira, erresa da, eh, ala ere letra aldetik ez, letra aldetik nik uste dut, eh, garrantzi berezia daukala eta arreta berezia jarri bertzaioa letra edizergetik. Letra guzia bigarren zentzu bat eta, eta naiz eta zu uste izan, letrak esan nahi duen guztia ulertu dezula, beti izango du beste zentzu bat, eta beste dauka hor trampatxo bat sartuta jone, izugarria da, oso letra hona dira. Guri pasatzen daigu, izaten da, kanta bat alama guzta izen bat bete jotzen, eta alako batean, ostras, entzun dezu ze, ze nunde di joan nau? igual, askotan musikan itxutzen garelako bakarrik, eh? Mm. Baina askotan komentatu den, jo, oine bota du eharra, eh? Ta, ta, saldi batek darama gure artean hilabete batzuk eta segunetan noiz entzun duzu, mapizten ba, zaizu, mila. you Ikasi utxena bezbatzan Belarri da xuxurla Nabil konfiantzan Zure senak entzungo Nauen segurantzan Bigor putz bedo gara Bigor putz balantzan Gure arna sestuen Erritmoan dantzan 别。 dakit eta etzai, importa zergatik. gaurko saioa bururatzear gara, ez genuken da bururatu nahi ala ere, ba, kontzertu ibegira jarri gabezta, e, zuzeneko etara begira jarriko zaretelako orain, ez? Behin diska bukatuta, ondoko urratxak zeintzu dituzue. Bai, bueno, promozioan buru belarri sartuta gabiltza, bai irrati eta telebisteko historietan, Eta, bueno, egia da, el diskoa estrenatzeko, baditugu beste data batzuk, bai hoi hartzunen pagabaretoan, edo bilu inguruan, gure web horrian, eh, beira.eus edo Facebook beira taldean, e, zera, luzatzen ditugunak, eta bertan agertuko direnak. Mhm. Eta kontzertuei begira, e, agenda osatzen joango zarete, diote, baten batek interesa balu bere herrira ekartzeko zuen taldea, e, bide zuzenena zuekin harremanetan jartzeko zuen webune izango litzake? Hori da, izan daiteke webune bidez, izan daiteke Facebook bidez, bai, beira taldea, arroba gmail da imela, Facebooken berdina, beira taldea bezala gartzen gara, diskoa eskure iristen zaion momentuan, ba, bagabigarekin e, kontaktuan jarri beharko luke, edo bestela gure bidez, ere bai, pertsonalki telefonak e, lortu ezkero, edo zein naten dugu. Mhm. mezuak bidaldu nahi balin badira ere bai, eta dena mhm. eskaintzen dugu edo zen. Orain arte Gipuzkoan ibiltza zaite batik bat? Ez, gure sorpresa izan da, denak Gipuzkoarrak izanik Nafarroan izan dira kontzertu gehienak. Ah. Badirudi behirak Nafarroan urrats, e, eh, ozera, atarna polit bat utzi duela. Baino azkenean e, egia da e, Euskal Egoaldean ibiltzen gara gehien bat, beti iparralde ari ere tiratuz, beti hemen tokia bilatu nahi dugu, horretarako oso ondo datorki guantxete gratia, eh ba hori mi parraldean gure tokia ere reklamatu nahi dugu. Mm Eta ea animatzen diren, bai honen gurutik, eta sara ingurutik izan ditut kontaktua, baina oraindik ez dago azaritxita. Hauz, ba, deialdia zabaldua, ean mhm. hemen urri ikusten zaituztegun ere, eta besterik ez, ba, eskertze zaituzte. Zuei, zuei, Eta gure sora saldiaren bururatzeko, terrazako, loreak. Hori da. Hemen eh, aipatu nahiko genuke, bueno, hemen eh, izan ditugu arpajole bat, E, alaia belauntzaren, eta oi hartzun aldetikan ere bai, irati odrio zola, abeslaria, e, kolaborazio lanetan. E, eh, ikusuko zuen bezala, oso unki garria, bai eta iratiren nahotxa zora garria. Ba, esker. Zoi. Nola azken trenakitzak, nola baratza guldeak, alaxea zaleratu, zaizkit sentipen gordeak zure begiek esnatzen tximeletak ziruditen egaldi batiekiten istenta berri zabaltzen lapurtu zegun santiko, zeruaren koloreak zuretzat margotzen ditut terrazatak